بسم الله الرحمن الرحيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون Yapmayacağınız şeyleri söylemek Allah'ın en çok nefret ettiği şeylerdendir. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص Allah, taşları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saflar halinde kendi yolunda savaşanları sever.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 ben size Allah'ın Resulüyüm. Benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelip ismi Ahmet olacak bir Resulü müjdelemek üzere gönderildim demişti. Ne zaman ki o peygamber açık açık delillerle kendilerine geldi, bu kesin bir büyüden ibarettir dediler. من أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين Allah'a itaate davet edildiğinde bunu kabul etmediği gibi üstelik uydurduğu yalanı Allah'a mal eden, Allah adına yalan söyleyenden daha zalim kim olabilir? Allah böyle zalimleri hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyerek söndürmek isterler. Fakat kafirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacaktır. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Resulünü diğer bütün dinlere üstün kılmak için hidayet ve hak diniyle göndermiştir. İsterse müşrikler bundan hoşlanmasın. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم Ey iman edenler! Sizi gayet acı bir azaptan kurtaracak, üstelik size çok karlı bir ticaret sağlayacak bir iş bildireyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücahede edersiniz. Bilseniz bu sizin için en iyi yoldur. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن Öyle yaparsanız sizin günahlarınızı affeder ve içinden ırmaklar akan cennetlere ve özellikle adın cennetlerinde çok güzel saraylara yerleştirir. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur. أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وفتح قريب وبشر المؤمنين Nun olacağınız bir şey daha var. Allah'tan bir yardım ve yakında gerçekleşecek bir zafer. Müminlere bunları müjdele. أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين Ey iman edenler! Siz Allah'ın tarafında olunuz. Onun dinine yardım ediniz. Nasıl ki Meryem'in oğlu İsa vaktiyle havarilere Allah'ın yolunda giderken kim bana yardımcı olmak ister diye sorunca havariler Allah'ın dinine biz yardımcı oluruz diye cevap vermişlerdi. Neticede İsrail oğullarından bir kısmı İsa'nın peygamberliğine iman etti, bir kısmı da inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar ötekilere üstün geldiler.